kod njega za Allahovu vjeru. To vam sjeći kjafire dok, dok ne bude ubijen na tom putu. A zbog čega ga preziriješ? Nije li to zlo? I nije li čovjeku to zlo dovoljno? Samo to zlo nije li mu dovoljno? Zato kažem ovo, još jednom ponavljam. Ne radimo zbog znanja. Niti da upraznimo vrijeme. Niti da napravimo stranice. Niti, niti. Nego da izlećimo svoje prsa i da odstranimo od sebe što, što ne smije biti kod mu'mina i da se okitimo onome, onime što će nam koristiti. Zatim dalje kaže at takva hahuna tri puta bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje. To jeste da duša, iman, srce rukovodi čovjeka. Pa ako ima, ima imana u srcu, čovjek će klanjati. Ako čovjek ne klanja, šta ćemo reći? Iman ga natjero da ne klanja. Čovjek laže, šta ćemo reći? Iman te natjero. Allah tabaraka wa ta'ala ismijava židove pa kaže, jer oni govore da vjeruju, da imaju iman. Allah tabaraka wa ta'ala sa podcjenjivanjem i cinikom prema njima kaže, kul bi se ma ja'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Reci loše je to što vam iman vaš naređuje ako ste mu'min. Mu'min? Mu'min? Kućeš to? Oda uzina. Loše je to, jete tvoj iman navod. Govori da si mu'min. Mu'min oda u kafanu. Šta to? Ko je u kafani? Šta je u kafani da zbog njega odiš? Muzika? Gole slike po pozidovima? Duhan? Alkohol? Žene one tamo? Žene one tamo? ljudi oni tamo koji su stomake izbacili zlatne lančite se okitili bio vlasnik kafane bila ona, ona, ona banda koja dolazi ko ima tamo da ne ideš zbog ratovanja prema Allahu da sebe ne smada da ideš samo radi nečeg tamo drugog ne radi koga šta ima tamo iman te nagoni tamo kol bi'sama sema bihi imanukum in kuntum mu'minin Reci, lo, zlo je to i loše je to na što vas navode vaši imani ako, ako vjerujete. Zato kaže, takva hahuna, bogoboj, strah od Allaha, bogobojaznost je ovdje. Ko je tu kufr, moraju djela biti kufr. Ako tebi naredi srce udariti, iš udariti, fali. Ono je komanda, ono pokreći. Pa ako srce ne da, da učiniš određenu radnju, određeni gest, nećeš ga s Božijom pomoći uraditi. I ako bi ga uradila ruka onako, za tebe nema, za tebe nema ko boda tereta. Zato je ovaj uređaj, zato je duša, u njoj je iman i u njoj je kofr. Ona naređuje. Završava, sallallahu alaihi wa sallam, svaki musliman je prema muslimanu haram zaštićen kažemo mesjidul haram zaštićen je harem jel? jer svaki haram je nešto što ti Allah šanu ne da pa kao što Allah šanu ti ne da uzina prepreka haram njegov. Tako ako mu'mina ima prepreka, haram. Uđi tamo haram je. Uđi ovamo haram je. Zato vjernički put je uvijek između granica, između tih međa. Ovdje je ograničio šerijat, pa mora ovako, pa ovako, pa ovako. Kad dođeš do vjernika, zaobilazi ga ruž. Ne idi po njegovoj krvi. Ne gazi po njegovoj časti ne uzurpiraj njegovi metak. To je haram. Idi putem. Idi izvan granica. Izvan granica, idi putem. Ne prelazi međe, ne prelazi ograde. Jer hududullah, hududullah, Allahove granice, Allahove pregrade, Allahov zijan maharimahu, je ono što je on učinio haramom. Njegovi met, njegova krv, njegov imetak, i njegova čast. Kada bi muslimani danas primjenjivali ovaj hadis i kad ne bi htjeli pustiti krv brata muslimana, pitali se je li on musliman, jeste. Smijeli li ga ubiti? Da vidim. Kako će smiti ili ne smijeti? Pogledat će šta je Allah rekao, jel? Pa će vidjeti da li je Allah što naredio da ga ubiješ. Ako bi našao da Allah Đelšanu kaže da ne smiješ, ne bi smio ni po koju cijenu. Bili bi znači vjernici zaštićeni i nama bi bilo dovoljno da, nam, da, da, da, da nas poštede samo muslimani. Što se tiče kafira, branit ćemo se sami. Sami ćemo se braniti koliko, šta? Možemo. I na tom putu ćemo padati, nema problema. I vidite da uzeše znaju dobro da što tiče toga pobjeđeni su. Četnici isto tako. Tako bilo koji kafir. Branio bi se, branio, branio, dok bi rekao ne vrijedi stvar. Dok se ne bi odbranio. Početak ovdje ide obratno. Kad je njegov život, njegov imetak, njegova čast, čovjek se prvo osmjeli da dirne čast. Pa ćete vidjeti, ljudi ne vole krađu. Malo od nas će ukras, bratu, jel de? Možda niko od nas. Međutim, uvrijediti brata. Uvrijediti brata. Načeti mu čast. Nasmijet se bratu. Omalovažiti brata. To hoćemo. Počni odavdje. Pa čak i kad bi ukrali, ne bi ubili. Ne bi mu ruku slomili. Što znači da je i ovo stepen različito od, od, od ubijstva. Međutim, čovjeku, kad je sve jedno čast mu raznijet, kad se ga ostavio bez časti, baš si mu učinio, učinio si mu nešto veliko što si ga ostavio da još diše. Ja mislim da je najveća šteta kad imate lijepu zgradu. Najveća šteta je, jel da, a, oskrnaviti je. Ne morate joj sprat srušiti niti je skroz srušiti. Najveća je šteta šta? Demolirati je. I najgori je početak. Imate do, dobro, dobro eh, haljinku na sebi. I nova, uglađena. Najteže vam je, ha? Da se napara prvi put ili da se raspara prvi put. To vam je najteže. E to je sa mu'minom. Ostavi ga haramom. Ostavi ga zabranjenim za tebe nemoj njegovu čast napadati, jer onda ćeš lahko ohalaliti njegov imetak. Kada on za tebe ne bude svjetinja, pa te pošalju da mu, ne znam, uzmeš duo imetka, jer cariniješ ga, globiješ ga i tako dalje, ti što uradi, pa kad te onda, kad se s tim pomiriš, kad ti naredi da mu glavu skratiš, ti ćeš i to uraditi. Molimo Allaha tabaraka wa ta'ala da očisti naše srca od onog što mu manjka od imana i od ahlaka, a da nas okici i obskrbi onim što on voli i što nam je potrebno. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله neke od osobina ahlaka poslanika sallallahu alejhi ve sellem sallallahu alejhi ve sellem upišite, inša Allah. Spoljašnji postupci. Spoljašnji postupci. Je li to naslov? Ne, ne, naslov je osobine poslanikova ahlaka, sallallahu alaihi sallam. Spoljašnji postupci nas upućuju na stanje unutrašnjosti. Pokreti koje činje dijelovi tijela su plodovi onoga što traži ljudsko srce. Dijela su posljedica ahlaka. kažemo, braćo, da neko ima lijep ahlak i kažemo za nekog da ima ružan ahlak. Šta je sad ahlak? Nije. Ahlak nije ponašan. Ja kad uzmem ovu, to može biti lijep ahlak. Na primjer, uzmem nešto, jel? Uzmem, da ne ne znam, sakatu čovjeku, dodam torbu da se ne saginje. Ovo dijelo, šta je ono? to je adab. To je pomaganje ljudi. Nije to ahlak. Znate šta je ahlak? Ahlak je ono unutra, huluk. Što me na to upućuje? Znači, kada vidiš gest, pa gest, pa gest, pa gest, pa gest, to su grane, to su ukrasi, to je odjeća, to je pokazatelj onoga što je u, što je huluk čovječi. Čovjek ima halk, ima huluk. Tako Resul sallallahu alaihi ve sellem je činio dovu prilikom gledanja sebe u ogledalu. Kada bi god pogledaj na ogledalo, čini bi dovu. A dova je Allahumme ahsin huluki kema ahsente halki ili obratno Allahumme kema ahsente halki ahsin huluki gospodaru kao što si uljepšao i lijepim učinio, skladnim učinio moje stvorenje moje tijelo. Ahsin huluki. Uljepšaj moju unutrinu, moj huluk. Huluk. Pa smo rekli da su dijela posljedica ahlaka. Zapišite čije srce nije bogobojazno ni dijela njegova neće biti bogobojazna. Čija prsa nisu napunjena rabbanijskim svjetlom svjetlom božanske upute. ni na njegovoj spoljašnosti ni na njegovoj spoljašnjosti neće se pojaviti lijepi a da bi postupci kojima pozivan u buvat, kojima poziva poslanik, ali i salatu i salatu. Pitana je Aisha radijallahu ta'ala anha o ahlaku poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je rekla njegov ahlak je bio Kur'an. rasrdio se radi njegove srđbe i zadovoljan bio radi njegova zadovoljstva. Pošto mu je Allah Želešanu upotpunio huluk, ahlak pohvalio ga je pohvalio ga je u Kur'anu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sura Kalem 5. ajet. Potpunio huluk, ahlak, čud. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ti si zaista na velikom ahlaku. Sura Kalem 5. ajet. Fa subhanallazi a'ta thumma asma napišite ovo slobodno, da ovo povećava iman. I neka je slavljen onaj koji da, a zatim hvali. Komu je dao taj ahlak? Allah tabaraka wa ta'ala i on ga hvali. Pa neka je slavljen onaj koji da, pa onda pohvaljuje. pišite. Neka svojstva i lijepe osobine poslanikova ahlaka, sallallahu alaihi wa sallam. Slobodno sada to razvucite, crticu po crticu, crticu po crticu da imate. A možete uvijek letimice posjetiti se na njegov ahlak i na njegove osobine. bio je najnježniji čovjek, najblaži čovjek. Najponizniji i najskromniji. Najdarežljiviji. Smo rekli najnježniji. najosjećajniji. Sam je šio ili sam je pravio sebi obuću. Pošiva obuću. Sam je sebi ušivao i krpio odjeću. pomagao je svojim ženama u kućnim stvarima. Bio je stidniji od djevice u svojoj djevičanskoj sobi. Sallallahu alaihi wa sallam. Nije to činio ispod, iz pretvornosti. Nije to činio iz pretvornosti. Nije znači to sve činio da odglumi. Kao što kažu, imaju običaj kazati. Kaže, ko misli da je poslanikovo nošenje cigle za, za mesečit bilo gluma, potvorio je poslanike. On je u tome šta? Istinski učestvovao. I u svemu drugom je istinski učestvovao sallallahu alaihi wa sallam. završili smo resati da je bio stidniji od djevice u djevičanskoj sobi. Nova crtica, odazivao se pozivu robova i sluga. Kada bi neko od robova ili sluga, zovni ga, pozovi ga, zatraži ga, poželi mu se, imao je za njega i sluha i vremena. Obilazio je bolesne, bolesni. Hodao je sam. Hodao je sam. Kad jedan zapadni velikan hoda sam, to je da o njemu novine pišu. Kako je on slobodnjak, kako se on ne boji da će ga ubiti, tako da sve je to, a? Pretvornost i pesimluk. Ali Resul sallallahu alaihi wa sallam je hodao sam, robao svom gospodaru i očistio svakog, svakog nevaljalište. Hodao je sam, stavljao iza sebe da neko sa njim jaše kada bi jahao, stavljao iza sebe da neko sa njim jaše kada bi jahao, sve to odraz pažnje prema ljudima i šta još? daljine od ovdje da hvale. Zamislite kada bi neki predsjednik vozio auto i našao umarenu staricu i stavio je kraj sebe ili ne znam. Rekao, sačka će ajti nije od, od, od, od kakvih policija, nema ni za Primao je, primao je, primao je hediju, primao je hediju, jeo je, ako bude hedija pojedi bi je, jeo je i uzvraćao. Če kom mi neko učini hediju, on bi uzvratio mu na hediji. Bilo i vremeno bilo. Ostalo je bilo nešto od toga hlaka u onim nenama i dedama koje smo mi zapamtili. Pa kada bi mi donesi mlijeka, oni bi nama dadni šta? Lokum ili kosku šećera ili naranđu ili nešto. To je bilo od toga hlaka kom su učeni da svako milošću, jel, uzvrati često nije imao ni slabih hurmi. Često nije imao ni slabih hurmi da njima napuni svoj stomak. nikada nije imao ječmenog hljeba nikada nije imao ječmenog hljeba toliko da bi se nasjetio od njega tri uzastopna dana znači nikada nije imao tri uzastopna dana ječmena hljeba da bi ga se najedio ako ima dva, treći dan fali Nova crta. Vezao je od gladi kamen na svoj stomak da mu ispravi kiču. Vezao je od gladi kamen na svoj stomak da mu ispravi kiču. Jeo je ono što se nađe. Jeo je ono što bi nađi i nikada nije kudio hranu. Nova crta, nije jeo naslonjen i jeo bi ispred sebe. Najdrža hrana mu je bilo šta? Šta? Malko, malko. Meso. Najdrža hrana mu je bilo meso. Vidite kako nije glumio, volio meso. Volio i žene, volio i mirise. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa za koga su stvorene? Stvorene za Amerikanice ili su za nas? za Allahove robove mu'mine, za koga su hurije? Za džene, za, za zidova dženecki. Za mu'mina. Za mu'mina. Trebao je u Medini ostaviti žene židovima? Ili dripcima arapskim? Mu'minima. Najdrža rana mu je bilo mjeto, a od ovce je najbolio plečku ovdje ćemo, ne morate ovo pisati, ali ovdje ćemo na, na jedan, navesti jedan hadis. Čuli ste vjerovatno da je rekao da je najljepši umak sirće. Ste čuli za to? Kaže, ni'mal adibu al khal. Ni'mal adibu al khal. Lijep je divan je umak sirće. Ovo su kasni savremeni učenjaci odbacili Bojeći se to pripisati poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Se ne bi obrukali pred čafirima koji sve gledaju. Ali kako je to rekao? Došao je ashabu i našao kod njega hljeba. Pa je upitao imaš li da u što umoćimo? Ima li masa da rastopimo, ima li, ima li, ima li, ima li što da umoćimo? Kaj nema ništa moj poznači, imam sirće. Rekao je, ni'mal adibul khala. Ni'mal adibu القلب القلب ديواني وما اكسرش والله كان انسان يسرسه بريسود من مقاوم ده فلاشي كل فقوتها شيء كانوا نوم فني كسه بريسه تي تي اسكرونس تي بصانيكا ليس الله ديوانا يه ديواني وما اكسرش ايه اكتوا ده ركني اه يل تاشا مي تو اللي سيرونا اشي فكارو يتاكا ايبا نعمل اديمو الادم يونا ورسه وما شيء وما الخلب ابن القيم رحمه الله عليه وهنا شنا فيسه وكتيبه الطب النبي النبوي poslanikova medicina, poslanička medicina. I u njoj navodi kako je, kako je sirće korisno, pa navodi koliko god hoćete bolesti i liječenja od tih bolesti kojima je korisno sirće. To ko hoće da, da zna neka traži tibbu nebovi, poslanička medicina. To smo ovdje spomenuli da spomenemo njegovu skromnost, a isto tako kako u tom njegovom kratkom životu Allah Želešanu njegovim ustima poznava svijet, ljude, čovječanstvo sa svime, fazda i medicinu. A isto vremena, znači, medicina nas kreće, a i u ahlak i skromnost i zadovoljstvo i tako dalje. Dalje, oblačio je što bi našao nekada ogrtač od platna, a nekada džubu od vune, jahao je nekada devu, nekada mazgu, nekada magarca. a nekada bi pješači. Volio je mirise, a mrzio je smrad. ukazivao je počas ljudima od časti i pridobijao je srca uglednih ljudi. Dolazi mu jednom njegova pomajka, Halima. Šta on radi, ali i Skida svoju burdu i prostire joj sjede kaj njima. Koliko je tvoj prijateljstvo kada slanik gospodara svjetova skine svoj ogrtač i prostrije? Dolazi mu čovjek ugledan iz plemena, skida mu svoje džube, smotava ga i daje mu da na njega sjede. I govorio je, postavite ljude od ugleda na njihova mjesta. Jer kad mu došao čovjek koji uživa ugled u svom narodu, a kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam bio odbačen, ne bi ga on pridobio, ne bi ga pridobio. Rekao bi lovom poslanik gospodara svjetova, jer ovako priznaje ljudima njihova mjesta. Nije nikoga zapostavljao i primao je izvinjenje svakoga ko bi se izvinio. šali bi se, ali bi u šali kaži samo istinu. I smijao bi se, ali bez glasnog smijanja. Nije mu vrijeme prolazilo, bez rada za Allaha ili rada na popravljanju sebe ili drugi. Nije prokleo ženu niti slugu nikada. Nije udario rukom nikoga osim u džihadu na Allahovom putu. Kada bi odabiri dvije stvari, odabiri bi lakšu, osim da je ona grije, ili slabljenje rodbinskih veza. U tom slučaju bi budi najdalje od toga. Kaže Enes, Enes radi Allahu Enes, služio sam poslanika deset godina. Nije mi ni jednom rekao, uff, to rekao, što sam uradio, zašto si uradio. Jer ti za ono što ne bih uradio, nisi uradio. Od njegovih svojstava u te vratu spomenuti stoji. Ili je sljedeće, dvije tačke. Muhammedu Rasulullah. Muhammed Allahov poslanik, je moj odabrani rob, Abdul Muhtar, je moj odabrani rob, nije otor, nije ljud, znači, niti grub, ne premeće po ulicama, zagradi pijacama, ne odvraća zlo zlim. Nego prašta i izmiruje. Od njegova ahlaka je bilo i to da je odpočinjao sa selamom onome nekoga bi sretni. S kim bi se rastaj, 世界人が迷ったり好きに見せるくい世界人くつろぎ落ちる Yeah, t h a među kružom. Izmiješan sa kao da jedan od kao da jedan od njih. Ne bi ga prepoznao i nepoznati, ne znam jel, god, dok ne bi upitaj ko je. dugo je šutio. Kada bi govori, ne bi brzaju govori. Nego bi ističi, naglašavaj znači, i ponavljaj, da se shvatim. zaštao je koliko je god mogao. S njegove strane nikoga nije snalazilo ono što je prezirao, ono što nije volio. Znači nije nikom nemilo činio. Bio je najistreniji od ljudi u govoru. najpotpuniji u izvršavanju obećanog. Najplemenitiji u druženju. Ko bi ga vidi, vidi bi ga se njegov nastup izazivao je uvažavanje. Ko bi se sa njim družio, zavoli bi ga. Kada bi ashabi govorio o stvarima dinaruka, pričaj bi sa njima. A kad bi se prisjećaj događaja džahilijeta, oni bi se smijali, a on bi se smješkao. Mnogi ashabi, nemojte ovo pisati, nisu mogli opisati poslanika sallallahu alaihi. A šta je razlog? Ha? Nisu ga mogli pogledati. Pogledaju ga i odmah bi od divljenja, straha i ne znam drugog, što bi se o njemu osjećao, ne bi ga mogli dobro se sudari oči s očima. Nisu mogli da gledaju u njega sallallahu とやったとこzvana hejba. Hejba koju ima da je haba. Pravi je bio, to je sve mogli njega gledat od silnog uvažavanja i počasti koje su prema njemu osjećali. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إن شاء الله danas ćemo se upoznati sa velikim grijesima ne bili od toga cilju naše, našeg opreza i naše zaštite imali korist. Allah Đelešanu je ovom umetu dao u lemu kakvu ne ima ni jedan drugi umet. Naša nam je ulema objasnila svako pitanje i svaki detalj naše vjere i našeg života. Tako da nema oblasti, a da nisu pisali više nego naš život nam dozvoljava da pročitamo. Tako i po ovom pitanju velikih grijeha Allah Želešanu je dao nam učenjaka koji je pobrojao velike grijehe svakako nisu oni konačni ali to je njegov trud i to je njegovo gledanje taj učenjak je poznati imam Hafiz Šemsuddin el Zehebi imam Zehebi kao, kako ga zovu ili Hafiz Zehebi koji je bio u sedmom hiđetskom vijeku rođen u Damasku 673. po hiđi ili 1274. po rođenju Isa alaihi salatu wasalama a jedno vremenu koje je obilovalo učenjacima divnim učenjacima koje je umet je imao samo u ranijim vremenima. To je vrijeme Hafiza ibn Kesira, vrijeme Džauzija, vrijeme ibn Ređeba, vrijeme Tejmije i drugih tigrije je zabranio Allah i njegov poslanik u kitabu i sunnetu obećanje Allahovo je svima koji izbjegnu te velike grijehe da će im male grijehe oprostiti obećanje Allahovo je da oni koji ne budu činili ove velike grijehe da će im Allah male grijehe oprostiti. Pa kaže tako u suri Nisa In teđtenibu kebaira ma tunhevne anhu Nukeffir ankum sejiatikum Va nudhilkum mudhalen kerima Ako se budete klonili veliki griha koje smo vam zabranili Mi ćemo vam oprostiti vaše sejiate Vaše pogreške druge male grijehe I uvešćemo vas u plemenito mjesto Uvešćemo vas u džennetu ajeti govore o tome pa kaže uzvišeni wallazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibuhum yaghfirun ili wallazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam lamam su ovdje sejiat mali i grijesi inna rabbaka wasi'u al-maghfira pišite za brisanje i opraštanje malih grijeha Allah je propisao razna djela i su pet dnevnih namaza pet dnevnih namaza vraću kad se obave kako se trebaju obaviti brišu sve pogreške ne velike Čini činio zina i sad klanjaš namaz neće ti namaz izbrisati zina. Zašto? Što je to veliki grijeh. Ali si učinio sitan grijeh ili sitni grijehova i dođeš obaviti namaz, ako ga obaviš kako je propisan, briše ti svaki namaz od namaza do namaza. Zatim džuma od džume, ti išli dalje, carez, znači pet dnevi namaza, džuma od džume, od, od džume do džume, svaka džuma, Azan od Ramazana, uzimanje abdesta sa uzimanje abdesta svakog dijela spadaju grijesi mali koje je počinio taj dio e, rukovanje među mu'minima kada mu'mini se sretnu nazovu selam i rukuju sa njihovim rukovanjem, stezanjem ruke spadaju mali grijesi i drugo, i drugo, kao što je odlazak u mesečin i tako da. E onda sa velikim, sa pitanje šta su veliki grijesi? Šta su veliki grijesi? Pišite, veliki grije. Sve ono, zašto Allah Đelešanuhu propisuje kaznu na dunjaluku. Sam nabrojati grijehe za koje Allah Zilešanu propisuje šarijasku kaznu na dunjaluku. Da je izvrši onaj ko po Allahovu zakonu sudi. Mora. Ja rabbi, ja rabbi, ja rabbi, ponosan, bori se za zato da sudi Allahu zakon. To je ti, ne mora sve koliko je on stanje. To je jedno. Kaj, kaj, to je jedno. Kakva je kazna? kamenovanje. Ja, ili bićovanje, dalje. Krać, jest, jest, jest. Malo smo sada vidjeli šta to znači. znači. Šerijat propisuje kaznu na Dunjaluku. To je veliki grije. U šerijatu je veliki grije. Tako je to razvrstavanje ispravno, ja to ne znam. Onda zna se da nije isto, jedno je, jedno je kamenovanje, jedno je bičovanje. Dobro će zakon Allah, hajr. To je znači jedno. Pitamo se šta su veliki grijesi, veliki grijesi su svaki onaj grijes za koji je Allah Žešanu na Dunjaluku propisao kaznu. Zatim, obećao obećao zbog njega džehennem sržbu svoju ili prokletstvo. Vi ovdje mogli, mogli bi još ovdje prije nego počnemo nabrajati te velike grijehe koje imam Zehebi ovdje spomenuo. O, još bi trebalo napisati. Svi ovi veliki grijesi nisu isti. Veliki grijesi nisu isti. Naprijed, veliki grijeh je puštanje odjeće ispod članka. Veliki grijeh. Jer Allah je za njega propisuje da ga neće pogledati na sudnjem danu, što ima ono da ga smatramo velikim grijom. Šta? Gdje su listi? Nisi. Znači, zbog širka vječno u džennem, zbog ovog Allah zna, jel? Koliko? Ako mu Allah ne opusti. E sad je na redu da ih nabrojimo, pa pišite. Veliki grijesi koje je spomenuo Imam Zehebi u knjizi El Kebair velik, knjiga veliki grijesi. A tačku i možete crtu po crtu da biste ih imali pa napisane da ih možete posjetiti stalno. Prva, širk, u, širka Allahu tabaraka wa ubistvo sihr sihr, ostavljanje namaza, davanje zekijata, bezrazložno jedenje u, dan, u danima Ramazana ili u danu Ramazana. Neobavljanje hađa uz mogućnost da se obavi. poslušnost roditeljima. Ostavljanje bližnjih. Či znači, zapuštanje braće i sestara. Ostavljanje. Ja. Zina svake vrste, sve je veliki grijeh. Grijeh je i preljuba što on kaže, grijeh je i zina. Sve što se može nazvati zinalukom je veliki grijeh. Seksualizam jedenje kamate, odnosno bavi kamata, najbolje kamata. Remi rekao, rekao, ja ne jedem, ja samo zarađivam. Jedenje i metka siročeta nanoseći mu zulum laž na Allaha i njegova poslanika bježanje s boljnog polja aranje podanika u zagradi ovo se odnosi na imama varanje pod, podanika i činjenje zulma njima skibur hvalisavost jest jest kibru fahr jer sve je to jedne naravi kibr hvalisavost e, <coughs> divljenje samom sebi čovjek čudi sa on sebi kako je dobar. Ne znam ja te izraze. Juđun. E, dalje, lažno svjedočenje. I alkohola. Kocka. Kocka. nevinih i čestitih. Ovdje se misli na žene. Potvoriti čovjeka nije toliki grijeh kao ženu. Islam tako gleda zbog opšte koncepcije koju Islam postavlja. Jer žena ne izlazi, ne izlazi iz kuće, jel tako? Iako je sad potvoriš, potvoriš, ona ne može otići u Japan da se uda, jel tako? A tebe ako potvore ti možeš da nađeš sebi slav kočom tamo gdje te ne bije glas, je tako? Mislim, zbog, zbog načina života kakvog islam traži, otvoriti ženu, a ona je tu, vrši svoju misiju onako kako je Allah Žešanu naredio, otvoriti je i oskrnaviti njenu, njenu čast, je od velikih grijeha. Ravni bježan iz bojnog polja, ravni neposlušnosti roditeljima, ravni ostavljanje namaza i tako dalje blizu, čak bliske ovaj, činjenju bluda, jer se obično potvara jel, za takve neke stvari. Dalje, zatajivanje ili krađa iz plijena, zatajivanje nečega iz ratnog plijena, drumsko razbojništvo, lažna zakletva, da ne bi ovo vam ispalo isto koji lažna, uh, lažno svjedočenje. Drugo je lažno svjedočenje, drugo je lažna zakljetva. Jer jemin glamus je kad dođeš čovjeku i kažeš Allahom te kunem, reci je li tako i tako, zakuni se. Ti znaš sve i namjerno slažiš. Lažno svjedočiš, možeš lažno svjedočiti, je li to ovo nije. Ali ovdje se traži od tebe zakletva kunuta Allahom da kažeš i onda čovjek da jemin, ali laž, lažno slaži. Od velikih grijeha. Svaki od ovih grijeha braćo vodi u džehennem, ako ga čovjek učini, ne pokaje se i Allah mu ga na sudnjem danu iz razloga koji su njemu poznati ne oprosti. Zulum, zulum. Šta je zulum? Nepravda, svaka nasilje, svaka koje međutim nasilja ima još bagi, takozvani, spomenuti je i on, zulum, nepravda, uzimanje i zarađi, novo, uzimanje i zarađivanje i metka kako nije dozvoljeno. Ovo se zove mekas. Ovo je nešto posebno komplikovano. Ko? Uzimanje i da uzmeš i metak. Ili ga stičeš čak. kao da uzmeš i metak, ti ga uzmeš. Uzimaš carine, nemaš pravo, Allah nije dao pravo, ti je uzmeš. Činiš mekas pa čak ako pišeš te crne, pa čak ako si ti poreznik pa ih kupiš, službenik, činovnik, sve ulazi u ovo. Sve ulazi u ovo. To je što se tiče uzimanja. Zato da, da, da radite, da vam djeca radi ili neko vaš bližnji, da radi, ne znam, do upravi prihoda u porezima i u ostalom, bilo da iskuplja, bilo da, da, da subhanallah, čovjek, čovjek ne zna jel mu više džajz biti poštar, Mođajiz biti poštar. Rekli smo zarađivanje. Naprimjer, čovjek zaradi alkoholom. Prodavao alkohol. Zarađivo je znači kako? Nije uzimo, nego radio, zaista radio. Ali je radio sa onim što nije propisano što je zabranjeno. Šta je sa njim? Tako zvani mekas. Džabira da je čovjek rekao Allahov poslani kod ovog ajeta su u tefsiru i navodi tim povedom objavljeno kul la jestavil habisu wa tajibu walau a'đebake kethretul habis reci nije dobro, nije jednako dobro i zlo mak koliko te čudilo što je puno zla što je zla puno, oni nisu jednaki As. je harama i uzimanje harama na bilo koji način ubijstvo. Laž skoro uvijek, jer znamo da nekad laž nije nikakav grijeh, kamoli veliki, ali nekada je laž veliki grijeh. Gdje ovdje? El kezif fi galib akvalihi. Laž najčešći. E, krivo suđenje, uzimanje mita suđenje žensko ponašanje ljudi ko ponašanje žena neimanje ljubomore i što god žena radila lijepo mišljenje o njoj žena kolabarica, haj meni valja. Žena ne konja, meni valja. Što ti valja? Što je živa, jel? Što god uradila. Sadja se s komšilukom, psuje, Allaha negira, valja. Što valja? Što je žensko. To je dejuc. Takav je dejuc. Se ovdje kaže dejuc. Wal mustahsinu ala ehlihi. I onaj koji vidi dobro u ženi vazda nije ljubovoran prema, prema, prema Allahu, vjeri što god ona radila za njega valja. Nije je ljubovoran prema njoj. Što god ona uradila, da se druži sa hiljadu muškaca, a ona je dobra, neće ona. Stasin, vas da u njoj vidi. Dobro, to je dejus. Dejus. I ovaj čin i ovaj odnos je od velikih grijeha. Uh, ženitba zbog ohalaljivanja braka drugo, to je ono kad se tri puta razvede, pa više ne može vratiti dok je neko ne oženi, pa se dogovore dvojica, aj ti je oženi pa je pusti. I jedan i drugi, jednom i drugom je veliki grije. Na koji kaže, pa hajde on od mene to traži, šta ja imam s tim vezi. Ili drugi, pa meni će biti, on ulazi u to. Ne, i jednom i drugom je veliki grije. Lillul muhallilu lehum neodstranjivanje i nečuvanje od mokraće. Tamo kazati kad smo spomenuli definiciju velikog grijeha, trebali smo spomenuti i ono zašto se navodi kaburska kazna. I ono zašto je u hadisima ili ajetima spomenuto da će u kaburu biti kažnjavani, to je veliki grijeh ako nije, ako nije jel, jel ako izvodi iz vjeri. A kada činiš djela da se sa ihlasom miješa da to činiš zbog nečeg nekog drugog rija, najbolje je naučiti rija jer nema adekvatnog izraza kod nas rija namaz treba da bude radi Allaha šudlašanu samo a šeitan dolazi i kaže ne, ne, ne, ne, ne, ne, hoće da bude tvoj namaz radi toga da se vidi da se kaže. To je rija. Ne samo to, nego dijeliš, dijeliš sadaku isto tako. Gdje sad će kada kone vidi da si ti podijelio sadaku, neće lipo o tebi misliti. Nećeš li dobiti kod njiho, njihovim srcima mjesto, dobit ćeš, onda ješ dobiti nariju Allah. Nije radi Dunjaluka i tajenje znanja. Jedno i drugo. Učenje radi Dunjaluka, radi slave, radi položaja, radi, radi, radi. <coughs> Učenje radi dunjaluka i skrivanje, tajenje znanja. Isto tako od naučiti, a zatim ne govoriti znanje, bilo da nas neko pita ili nas ne pita, jer smo tamo spomenuli da ajet kar je kul ta'ala u etlu alaikum ma harrema alaikum rabbukum. Dođite da vam kažem šta vam je zabranio vaš gospodar. Jedno i za drugo postoji dokazi jer ovo e, imam Zehebi nije pisao iz Have i za jedno i drugo postoje dokazi tamo hadis koji kaže ko bude tražio znanje da bi s učenima raspravio, da bi zavodio neznane i tako dalje. Neka pripremi sebi mjesto u Subhanallah, subhanallah. Je obećanje ovdje vatra? Jest. Ili u suri Bakara kad kaže za one koji, koji prešute, ne ladin jektu munama enzelna من البينات والهدى من بعد ما بين الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله لعنة الله هو بروكليستو on, za ono djelo za koje Allah Jošanu obećava svoje prokledstvo, šta je? U definiciji veliki grijeha smo to spomenuli, to je veliki grije. Uh, e, izdaja, izdaja, hijana. Prigovaranje dobra koje se učini nevjerovanje u kadar, u kader. To je tekzibul kader. U kader, u kader, jer je kader škakljiv, jer on ide kroz život, pratite. I sad tebi kao, jel, jel odredio Allah da mene ova bomba zakači? Pa kako kad je George bacio? To je George, razumiješ? Jer je to kroz život opipljivo. Gajb je u redu, ali kader nekako nam se mod. Je li Allah odredo da on bude nako bogat, a da ja budem? Jer tu dolazi tek zibul u kader. Može da se uvuče u lahko kroz život, jer život donosi ovaj razne, razne situacije, pa može da se uvuče tek zibul bil kader. Da čovjek ovaj, zanijeće kader da ga malo smatra, jel? Ne vjerujemo, laž, lažnim ga smatra, da, ga, da laže na kader. E, preslu, presluškivanje onoga što ljudi taje prenošenje riječi tuđi. Dalje. Ne izvršavanje onoga što se zarekne. Dalje onome što reknu astrolozi i gatari. Ženino Ženino varanje čovjeka nušuz. Ne mislimo varanje u, u zinaluku, nego kad vidimo kako je Allah Želešanu propisao ženi da, da se odnosi prema čovjeku, mi znamo da roditelji, znamo mjesto roditelja kod,